Տեղական ժամանակով ժամը 17-ն է, հանրայինի ուղիղ եթերում դրատվության ժամը։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հանդիպում է ունեցել Արցախի փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությունների զարգացման ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ։ Ազգային ժողովի նախագահը ողջունել է Կանադայում Արցախի ժողովրդի խորհրդարանական բարեկամներ խմբի ստեղծումը ըստ Արցախի արտգործնախարարի երրակողմ բանակցությունների համար կամ բոլոր անհրաժեշտ նախապայմանները։ Տարածաշրջանում ժողովրդավարական փոփոխությունները կարող են նպաստել հակամարտության եւ սադրանքի նվազմանը։ Կրեացին իրավիճակը հանրապետությունում ոստիկանության անցած շաբաթվա ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հանդիպել է փոքր եւ միջինձեր նարկատիրության ասոցիացիայի անդամների հետ։ Սա նախագահի երկրորդ հանդիպումն է ասոցիացիայի անդամների հետ։ 2.5 ժամ տևած խորհրդակցությանը քննարկվել են 1 տասնյակից ավելի հարցեր։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Տնտեսվարողներին այսօր ամենաշատը հետաքրքրում են հարկատու եւ հարկային մարմին փոխհարաբերությունները։ Հարկային օրենսդրության բարելավման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները, էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման հնարավորություններն ու արդյունավետությունը։ Բազմիցս են փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերը բարձրացրել հարկատու եւ հարկային մարմին փոխհարաբերությունների սերտասման հարցը։ Ինչ արվել կամ արվում այդ ուղղությամբ ոլորտում կատարված փոփոխությունները ներկայացրեց ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանը հարկատու հարկայ մարմին հարաբերությունների սերտացումը մշտապես եղել եւ մնում է հարկայ մարմնի գերնպատակներից մեկը եւ արտացոլել է նաեւ հարկային համակարգի բարեփոխումների հայցակարգում որպես առանցքային նշանակություն ունեցող մեկ հնդիրներից հարկային համակարգի զարգացման բարեփոխումների հայցակարգը քննարկվել է համաձայնացած ներկայացուցիչների հետ մը եւ այնտեղ նախանշել ենք մեր առաջկա տարիների անելիքները այնտեղ ունենք մենք 4 ուղություն դա հարկատու հարկային մարմնի հարաբերությունների սերտացումն է հարկային օրենսդրության բարելավման ուղղությամբ մեր իրականացվող աշխատանքներն են ստվերի դեմ պայքարն է եւ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացումներ։ Մենք այդ ուղղությամբ 2018 թվականի տարեվերջին ազգային ժողովում ներկայացրել ենք օրենսդրական փաթեթ ՀՄԾ սուբյեկտների համար հարկայինների նվազեցման առումով եւ բավականին արտոնյալ պայմաններով հաստատագրված վճարներով եւ արտոնագրային կառույցների համար սահմանել ենք նվազեցվող գործակիցներ Ստեփանակերտ քաղաքի համար 50%-ի չափով, շրջաներում 70%-ի չափով նվազեցվել են Հաջորդ հարցը վերաբերում էր փոքր տնտեսվարողներին հարկային բերի թեթևացման խնդրին։ Ինչու պետությունը փոքր տնտեսվարողների համար չի սահմանում արտոնություններ։ Անհատ ձեռնարկատերը, ով նոր է հիմնում իր բիզնեսը, կանգնում է այս կամ այն խնդրի առաջ։ Ֆինանսների նախարարի տեղեկացմամբ հարցն արդեն մի քանի ամիս է ինչ ստացել է օրենսդրական կարգավորում։ Պարզապես տնտեսվարողները երևի թե տեղյակ չեն։ Տնտեսվարող սուբյեկտը արտոնություն հավաստագիր է ստանալուց հետո գործունեությունը դադարեցնելու եւ չօգտագործված ժամկետը հետագայում հնարավորությունն ունի օգտագործելու։ Ձեր բարձրացած հարցը վերաբերում է այդ խնդրին։ Տնտեսվարողների մտահոգող մյուս հարցը վերաբերում էր Արցախում արտադրված ապրանքի իրացման խնդրին։ Այսօր տնտեսվարողը լուրջ խնդրի առաջ է կանգնում, չկարողանալով իրացնել իր թողարկած արտադրանքը։ Այս համատեքստում ասոցիացիայի նախագահ Էրիկ Մկրտումյանը տեսակետ հայտնեց, թե արտաքին գովազդնեթերի ինչին է խոչընդոտում է քաղաքապետարանը։ Քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի խոսքով Մենք հետ ունենք բողոքներ, մենք գործ ընկերներից խորակապահորենք, հիմնադարանները մասնակցում են ընդամենը ուսումնասի և պետության մեջ կա, համատեղ աշխատելու ծանր հուշեն ես, որ ծուցանդեսներն են իրան սաման, բարում շատ մեծ է, թաշվարնեք միջազգային։ Մենք նաև հոգում են որոշ ծախսեր լաբարատոր ուսումնասիրությունների, տրանսպորտ դուք էլ հուշեք, որոտեր մեր ուսումնասիրությունները հիմնվում են այն հնարավորությունների վրա, որոնց բյուջեն տալիս է Միջազգային փառատոներին Արցախի հանրապետության ձեռնարկատերերը քիչ են մասնակցում։ Սա պետության բացն է թե իրենց տնտեսվարողների։ Նախագահ Սահակյանը գտնում է, որ այս հարցում անձամբ 3 տնտեսվարողները ունեն լուրջ անելիքներ եւ հույսը դնել միայն պետության վրա սխալ կլինի։ Ամփոփելով այս եւ մյուս հարցերի քննարկումները հանրապետության նախագահը նշեց, որ հետայսու եւս հետեւողական աշխատանքներ են տարվելու փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի խնդիրների վերհանման ու լուծման ուղղությամբ հետևողական աշխատանքներ են կատարում այդ ուղղությամբ։ Եվ այդ աշխատանքը այո, տվել է իր արդյունքները եւ շարունակում ենք մենք մշտապես որոնումների մեջ լինել, առաջարկություններ ներկայացնել եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ դուք համամիտ պետք է լինեք, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքները տարվել են եւ այսօր էլ տարվում են, եւ մենք հետևողական ենք լինելու։ Ամեն ինչ անելու ենք ավելի բարձրացված հարաբերություններ ունենալու տնտեսվարող սուբյեկտների հետ։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն այսօր շնորհակալական նամակ է ուղարկել Կանադայի համայնքների պալատի անդամ Ռեյչել Հարդերին, ում ղեկավարությամբ մարտի 19-ին Օտտավայում Արցախի ժողովրդի հետ խորհրդարանական բարեկամների խումբ է ձևավորվել։ Նամակում մասնավորապես ասված է. «Հարգելի տիկին Հարտեր, Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի եւ իմ անունից երախտագիտություն եմ հայտնում ձեզ եւ խմբի անդամներին Արցախի ժողովրդի հետ բարեկամական հարաբերություններ զարգացնելու ցանկության ու վճռականության համար։ Այս նախաձեռնությունն ինստիտուցիոնալ նորմակարգ է մեր համագործակցության, որը սկսվել է 2 տարի առաջ Ստեփանագերտ կատարած զերայցով եւ մեր երկրի հետ ծանոթությամբ։ Համոզված եմ, որ այն արդյունավետ հարթակ կդառնա ստեղծվելն Արցախի եւ Կանադայի միջև փոխշահավետ կապերի ընդլայնման համար, մասնավորապես մարդասիրական համագործակցության բնակավարում։ Ազգային ժողովի նախագահը շնորհակալական նամակ է ուղարկել նաև Կանադայի հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Սևակ Բելյանին, բարեկամության խմբի ձևավորման գործին ցուցաբերած օժանդակության համար։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժինը։ Արցախի ազատ հայրենի կուսակցությունը հաջորդ տարվա նախագահական ընտրությունների համար դեռ իր տեխնացույն չի ընտրել։ Տեխնացուն կորոշվի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին նախատեսվող կուսակցության համագումարում։ Երևանի պետական համասարանում ուսանողների հետ հանդիպումից հետո այս մասին լրագրողներին հայտնել է կուսակցության նախագահ Արցախի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Նրա խոսքով համագումարը երևի կկայանա սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին։ Արցախի արտգործնախարար Մասիս Մայլյանը Ռեգնում գործակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Կոլերովին տված հարցազրույցում խոսել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին։ Նա նշել է, որ Հայաստանում նոր կառավարության ձևավորումից հետո Երևանի եւ Բաքվի միջև հանդիպումների որոշակի ակտիվացումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ կողմերը ցանկանում են ցանոթանալ մեկը մյուսի հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ մոտեցումներին։ Խոսելով բանակցային գործընթացում Արցախյան կողմի ներգրավման հավանականության մասին արտգործնախարարն ասել է. Նախ եւ առաջ պետք է նշել, որ բանակցային երրակողմ ձևաչափի վերականգնման հարցում Երևանն ու Ստեփանակերտը նույն մոտեցումներն ունեն։ Միևնույն ժամանակ խոսելով Արցախի բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձի մասին, մենք ելնում ենք Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործընթացում զգալի առաջընթացի հասնելու անհրաժեշտությունից։ Երակողմ բանակցությունների վերականգնման համար կան բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Մայլյանի կարծիքով բանակցային երրակողմ ձևաչափի բանաձևը բավական པարզ է։ Կողմերից յուրաքանչյուրն ուղղակիորեն ներկայացնում է իր շահերն ու քննարկում իր իրավասությունների տիրույթում գտնվող հարցերը։ Հարցազրույցի ընթացքում ԼՂ արտգործնախարարը նաև անդրադարձել է տարածքային զիջումների թեմային։ Քանի որ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունը տարածքային վեճ չէ, ուստի հիմնախնդրի տարածքային զիջումների հիման վրա լուծման հնարավոր ուղիներ գտնելը անհեռանկար է ու չի արտացոլում հակամարտության էությունը, ասել է Մասիս Մայիլյանը։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Արտակ Ապիտոնյանը հարավ-հարավ համագործակցություն համաժողովում արձագանքելով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի կողմից Արցախյան հակամարտության վերաբերյալ հնչեցրած մեղադրանքներին, նշել է, որ Ադրբեջանը խուսափելով փոխզիջումային լուծումներ գտնելուց, մերժելով միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունք հանդիսացող ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը եւ շարունակելով ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառման քաղաքականությունը, իրական սպառնալիքներ է առաջացնում ներկայացնում Արցախի բնակչության գոյատևման, հակամարտության խաղաղ կարգավորման եւ տարածաշրջանի ներդաշնակ զարգացման համար։ Փոխնախարարը նաև անդրադարձել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող շրջափակումներին, որպես կայուն զարգացմանը եւ բարիդրացիության միջավայրի ձևավորմանը խոչընդոտող գործոն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը քննարկում է մարտական հերթապահություն իրականացնող պարտադիր ժամկետայինների ծառայության ժամկետը կրճատելու հարցը։ Այս մասին ասել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նա նաև նշել է, որ զուգահեռ քննարկվում է մարտական հերթապահության չընդգրկված պարտադիր ժամկետայինների ծառայության ժամկետը ավելացնելու հնարավորության հարցը։ Նշենք, որ այս պահին քաղաքացիները Հայաստանի զինված ուժեր զորակոչվում են երկու տարով։ Հայաստանի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան պատվիրակության ներկայացուցիչներն այցելել են հայ-ադրբեջանական սահման Նապորինի հատած ադրբեջանի քաղաքացի Էլվին Իբրահիմովին։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանում կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցության ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։ Հայաստանի իշխանությունները Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին իրազեկել են ձերբակալության փաստի մասին, որից հետո այցելություն է կատարվել, ասել է նա հավելելով, որ մնացյալ հարցերը համապատասխան իշխանությունների հետ գաղտնի երկխոսության շրջանակում են։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի քաղաքացին ձերբակալվել է մարտի 16-ի լույս գիշերը սահմանն ապորինի հատելիս։ Ծննդյան 65-ամյա Հոբելյանի արթիվ բազմամյա գիտամանկավարժական գործունեության համար Արցախի Պետական Համասարանի ռեկտորատի պատվոգրին է արժանացել բանասիրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Կրականագետ եւ բանաստեղծուհի Զինաիդա Բալայանը Վաննովիկովի ռեպորտաժը Պատվոգիրը երեկ Արցախի պետական համալսարանի գիտական գրադարանում կայացած հոբելյանական հանդիսավոր միջոցառմանը Զինայդա Բալայանին է հանձնել ռեկտոր Արմեն Սարգսյանը։ Շնորհավորելով բազմամյա դասախոսին ծննդյան 65 եւ գիտամանկավարժական գործունեության 40-ամյակների կապակցությամբ Մայր բուհի ղեկավարը, ով անձամբ ուսանել է Զինայդա Բալայանին, առանձնապես կարևորել է վաստակաշատ մտավորականի անսահման սերն ու նվիրումը աշխատանքին եւ ազգային մշակույթին։ Պետք է շեշտեմ Տիկին Բալայանի առանձնակի նվիրվածությամբ գործունեությունն է ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների գծով։ Ես համարձակարորեն կարող եմ ասել, որ Տիկին Բալայանը Արցախի պետական համասանի ամենից արդյունավետ գործող կուրզղեկն է եւ ոչ ոք սա չի կարող ժխտել։ Կարող ենք առանձնացնել նաեւ Տիկին Բալայանի անսահման սերը հայ գրականության հանդեպ, հայոց լեզվի հանդեպ, հայրենիքի Շնորհավորական խոսքում բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանն անդրադարձել է գործընկերուհի եւ գրչընկերուհի Զինայդա Բալայանի գրական, մասնագիտական ու մարդկային բարձրորակներին, արժևորելով նրա պատասխանատվության խորը զգացումն իր առաքելության նկատմամբ լուրջ մասնագետ է։ Աստված ինչ շնոր տվել է, ձգտում է այդ շնորհը մատուցել ժողովրդին առաջին հերթին pedagogan համալսարանի ուսանողությանը։ Եվ տարիների ընթացքում ինձ գրավեց Զինայդայի աշխատասիրությունը։ Նա շատ լավ դասախոս է եւ այսօր Զինայդա Բալայանը իր ծննդյան 65-ամյակը նաեւ գրական, գիտական գործնեայության 40-ամյակը նշում է ճակատաբաց պատասխանատվության խորին զգացումով Շնորհակալություն հայտնելով Արցախի պետական համալսարանի գիտական գրադարանի անձնակազմին եւ Հոբելյանական միջոցառման արտահանման մյուս կազմակերպիչներին, Զինայդա Բալայանը նշել է, որ իր կենսագործունեության ոգեշնչման աղբյուրը սեփական առաքելության գիտակցումն ու ուսանողներն են։ Որտեղ եղել եմ, նվիրվել եմ, այն ինչ մարդու մեջ նստած է, այն երկը, այն նվիրումը, այն պատասխանատվությունը, այն քաղաքացիական քայլքը, այն ի վիրուս տրված տաղանդը մարդ պետք է օգտագործի պատշաճ եւ տեղին։ Իսկ առաջին հերթին այդ տարը իմ ուսանողությունն է։ Ես նրանց ծառան։ Զինայդա Բալայանին Հոբելյանի արթիվ շնորհավորել են նաեւ միջոցառմանը ներկա մյուս գործընկերներն ու ուսանողները, ովքեր ասմունքել են բանաստեղծուհու գործերից, անդրադարձել նրա ստեղծագործությունների պատմությունների եւ գրականագիտական աշխատանքների առանձնահատկություններին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Եվրոպայի հայ դատի հանձնախումբը հայտարարություն է տարածել Պոլսո հայոց պատրիարք Մերսրոպ arczepiskopos Մութաֆյանի մահվան եւ նոր պատրիարքի ընտրության առնչությամբ։ Հայտարարության մեջ հանձնախումբն իր վշտակցությունն է հայտնել պատրիարքի բարեկամների եւ Թուրքիայի հայ համայնքին։ Եվրոպայի հայ դատի հանձնախումբը ուշադրությամբ հետևելու է նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացին։ Պատրիարք Մութաֆյանի հիվանդության ողջ ընթացքում թուրքական իշխանություններն օգտագործում էին ամեն հնարավոր առիթ խոչընդոտելու ընտրական գործընթացը, պարակտելու հայկական համայնքն ու թույլ չտալու իրացնել նոր պատրիարք ընտրելու իրենց իրավունքը։ Պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանի մահից հետո Էրդողանի ռեժիմը չի կարող այլևս հետաձգել ընտրությունների անցկացումը։ Այսուհետ ընտրական գործընթացում թուրքական իշխանությունների ցանկացած միջամտություն անընդունելի է։ Թուրքիայի հայերն ազատ են ընտրելու իրենց հոգևոր առաջնորդին, ասվում է Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի հայտարարության մեջ։ Այժմ անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ոստիկանության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատակցուհի Եվա Իվանիդիսը։ 20 թվականի մարտի 13-ից մինչև մարտի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արցանագրվել է 4 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 5 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Ներկայացնենք միայն վրաերթի դեպքերը։ Սույն թվականի մարտի 15-ին ժամը 19:25-ի սահմաններում 1981 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակիչը վարելով իրեն պատկանող Nissan Teana մակնիշի ավտոմեքենան Ստեփանակերտ քաղաքի Սասունցի Դավիթ փողոցի թիվ 37 տան դիմացի ճանապարհահատվածում վրայերթի է ենթարկել 1987 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակչուհուն, ինչի հետևանքով վերջինը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Սույն թվականի մարտի 19-ին ժամը 20:50-ի սահմաններում 1986 թվականին ծնված Մարտունու շրջանի բնակիչը վարելով ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենան Ստեփանակերտ քաղաքի Այվազովսկ ու Ազատամարտիկների փողոցների խաչմերուկում վրա երթի է ենթարկել 1997 թվականին ծնված Մարտակերտի շրջանի բնակչին, ինչի հետևանքով վերջինը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արսանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու եւ խարդախության չորսական, խուլիգանության, պաշտոնական կեղծիքի եւ անփութության, ապօրինի ворսի մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական աշխատանքների արդյունքում բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարված գողության երկու հանցադեպով հանցագործություններ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արցանագրվել է 120 ահազանգ։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 568 վարորդ, Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղեկատվության համաձայն Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանցքը փակե միայն բեռնատարների համար, իսկ Սոտ Քարվաճառավտո ճանապարհը դժվարանցանելի բեռնատարների համար։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես զմերային անվադողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է վաղը, վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյան 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևելյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5 ցելսիուսը 8-ից 12 աստիճան։ Տաքություն։